94.9 Açık Radyo, Çekirge'nin yoga hevesi, her yönüyle yoga, felsefesi ve uygulamaları başladı. Ayça Gürelman e, ve ben Çekirge karşınızdayız. Merhaba. Merhaba. Ama bir de konuğumuz var iki hafta önceden e, hala bizimle olan. E, yoga Vivekananda Yoga Üniversitesi'nin kurucusu ve başkanı Doktor Nagendraji bizimle birlikte. Merhaba. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet artık öğrendi Türkçe'ye dikkatli konuşmamız lazım. <laughs> Evet. <laughs> ee, bir önceki programımızda e, konuştuk kendisiyle ama e, belki tekrar e, kısa bir tanıtım yapmak istersin Ayten. Evet. Doktor Nagendra e, NASA dahil, Harvard Üniversitesi dahil farklı yerlerde e, çalışmış ve çok e, parlak bir kariyeri varken bir gün bunlardan ele tek çekip yoga bilgisiyle öğrendiklerini pekiştirmek ve Hindistan'da bulunup bu bilgiyi daha fazla açığa çıkartmak için ülkesine geri dönüş yapmış ve e, önce e, küçükten başlamışlar bir merkez olarak daha sonra bunu geliştirerek şu an dünyadaki tek yoga üniversitesine dönüştürmüş durumda. Buranın kurucusu ve aynı zamanda başkanlığı görevini götürüyor. Hem klinik çalışmalar konusunda yoga terapileri üzerinde dünya üzerinde yapılmış tüm çalışmaların %85'ini yaratan kurum ve bunlar hep medikal e, endekslerde e, kabul edilmiş tıp dünyasının kabul ettiği ettiği çalışmalar. Birinci en güçlü oldukları yan bu. İkinci güçlü oldukları yanda akademik çerçevede yoga ıı, bilimlerini lisans, lisans üstü ve doktora seviyesinde alınmasına olanak sağlayan tek kurum. Böylece hı hı. eğer istiyorsanız bir doktor e, kimliğine kavuşabilirsiniz ve konunuz yoga olabilir. <laughs> Güzel. <laughs> Peki e, şimdi biz e, Maalesef ki e, Doktor Nagendraji'nin gelişi ani olduğu için bunu Facebook'tan ve Twitter'dan duyuramadık. Maalesef. Bu yüzden de dinleyenlerimizin sorularını kendi sorularımıza katamadık. Ama e, benim hali hazırda sorularım Cepte var. Cepte soru her evet, zaman var. Her evet zaman valla var. E, bir, evet buradaki çevremizden de bir iki soru topladık gerçi. evet. E, onlara da katkılı katkıları için çok teşekkür ediyoruz. İşte ben e, topladığımız ilk soruyla e, başlamak istiyorum. E, yoga politik bir disiplin değil e, ama dünyanın gidişatını düzeltebilir mi? Hmm. Uh, the first question is um, We know that yoga is not a political science mm. and has nothing to do with politics, but still, do you think that it can help today's world? Can it improve the today's world? Yeah, certainly, because even what is the role of politicians in the country, in the world, is to see that they build ideal social orders through the administration, through the management process, and all this political process they must develop. You know? And yoga gives that scientific basis as a science of holistic living to make this possible. For example, a person should develop total personality, and they should develop good health, and there should be harmony, love, and peace in the society. How to promote that? Yoga gives you the methodology, the science as to how to do this. Mm-hmm. It gives you the techniques, just like education gives you the techniques as to how to develop the manifestation of perfection in man. Yoga systematically gives you methods like asana, pranayam, meditation, mudras, bandhas, kriyas, hosts of techniques, hundreds and thousands of techniques of yoga available. Use them to develop society. Ee, şimdi politikada evet kesinlikle yardımcı olabilir. Çünkü politikanın yaptığı aslında sosyal toplumu şekillendirmek. Şimdi e, burada şöyle yardımcı olabiliyor. Yoga kişilik gelişimine faydalı olduğu için e, eğer diyor bu sosyal katmanlarda yoga bilgisi kullanılırsa kişilik gelişimi daha mükemmelleşmiş insanlar böylece daha verimli insanlar yaratılabiliyor. Ve bunu nasıl gerçekleştiriyor? pratik uygulamalarla yani sadece teorik bir bilgi değil yoga ama içerisinde yoga duruşlarından nefes çalışmalarına, kilit çalışmalarına, arınma çalışmalarına kadar gerçekten bil fiil uygulanabilen teknikler vererek kişiliğin düzeltilmesine, daha mükemmelleşmesine böylece daha yaşanabilir bir çevrede e, dünyanın var olmasına yardımcı olabilir. Biz geçen programımızda e, ilkokullardan e, bu eğitime başladıklarını konuşmuştuk. Ama e, bu soruya paralel olarak soruyorum. O zaman e, önce politikacılara mı yoga <laughs> ya başlatmamız gerekiyor? Uh, so in the last program we talked about uh, the your your educations that you have started in the primary school mm. level. And so she's asking maybe it is better that you should be starting uh, this education from the politicians, not from the <laughs> elementary <laughs> schools. yeah, we have been doing some. Depends on their mindset. But uh, slowly, the people are coming forward and we have conducted programs, for example, in Gujarat. Mm-hmm. Whenever they have a meeting, they call us. All of us go there, about eight of us, mornings, two and a half hours, they ask to do that, evening, one hour, they do that, so that they get refreshed, they get rejuvenated, they get relaxed, so that they can do their job better. So, like that, one by one, different states are asking us Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, and Karnataka government, all this coming up. So, people are finding the usefulness of such a thing so that they should have an open mind. You know, you can take the horse to the drink to drink the water, but you can't make it drink. They must have a willingness to do that, and such things are happening today. Evet e, şöyle söylüyor aslında politikacılarla ilgili çalışmalar yapmışlar bu oh. arada evet aklı hani tabii ki daha hani bu tip konulara açık olan kişilerle günde bir iki saatlik hani öğlenleri ya da akşamları yoga çalışmaları yapmışlar ve bu kişiler şunu görmüş ki verimlilikleri kendi yaptıkları iş seviyesiyle karşılaştırıldığında çok daha fazla artmış. Yani diyor ki elbette hani tamamen kapalı olan bir kişiye zorla hani bir bardak suyu içiremezsiniz illa hani ağzını açması ve suyu alması almayı kabul etmesi gerekir. Ee, fakat hani mutlaka bu tarz kişiler çıkıyor. Bu kişilerle çalışılıp verim alındığını gördüğünde de zaten kişi kendiliğinden ikna oluyor. O zaman bir şey yapmanıza zaten gerekiyor Kendi, hmm. Kendinde tecrübe ettiği için zaten ikna. Bu arada benim bildiğim kadarıyla bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yoga salonu ile ilgili bir haber çıkmıştı televizyonda. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir yoga salonu yapıldı. Ben, ben atlamışım. O, evet, ben, evet öyle bir şey hatırlıyorum. Güzel bir habermiş. Evet Ankara'da var böyle bir ha, güzel. uygulama. <laughs> <laughs> Güzelmiş. Peki e, şimdi o o bir bardak suyu e, nasıl içmek isteyebiliriz aslında ona dair e, olacak sorum. Çünkü yoga e, kadim mistik bir uygulama gibi görünüyor. E, hani bunun aslında bir bilim olduğunu e, uyguladıktan sonra mı anlamamız gerekiyor yoksa e, bunun bilim olduğunu nasıl anlatabiliriz ki buna başlayalım. Bugün bireye yoga ne katar? Hmm. Um, yoga looks like an ancient art or an ancient way of living. So how is it possible that we can prove that yoga is a science and mm. how can a person, an individual of the modern age mm. can benefit out of yoga? Mm. When we look at uh, the texts of yoga, Swami Vivekananda expanded the vision of yoga. He said you can work either with the intellect or with the emotions or with the willpower or in day to day action by the four streams of yoga Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. And then he said all these things are amenable for scientific research. It is just no blind belief. You do that, it's going to happen. For example, if I leave an object, it is bound to come down. There is no mysticism about it. But we don't know how it happens. So it was the Newton who brought out the science behind it, the law of gravitation. Similarly, we have Patanjali Yoga Sutras, which gives you the science behind that, how it happens. And that can be today experimented. This is what we started doing from 1975 78. We started doing this experimentation. What happens when you do asana in the body? when you do a particular set of practices, how it deals with different diseases. All that we started doing by modern scientific research. And this was started by Swami Kumbalayananda way back in 1923. He the pioneer to bring in yoga into the research side. A very great master, the head of the Kaivala Dhamma Yoga Institute. Ee, şimdi Vivekananda'nın özellikle söylediği şey e, mutlaka bilimsel bir tabana sahip olması. Yani diyor ki kişinin ikna olabilmesi için bunun gerçek olduğunu öncelikle kendisinin tecrübe etmesi gerekiyor. Ki e, öğrenmenin de en iyi tekniği diye geçiyor bildiğim kadarıyla şu an yaparak öğrenme. Hı hı. Ee, e, şimdi söylediği şey şu örneğin diyor ki Newton evet belki yer çekimi kanununu keşfetti ama sadece keşfetmiştir. Kişiler zaten bir taş aldıklarında yere doğru gittiğini bilirler Newton'un yaptığı bunun arkasındaki bilimi keşfetmek, sebepleri yakalamaktır. Nasılını bildiğiniz zaman bunun adına bilim diyoruz diyor. Bu nedenle aynı şey yoga için geçerli. Yani yaptığınız zaman sonucu zaten alıyorsunuz. Bu zaten kabul edilen bir şey. Ama bunun bilimsel olmasının sebebi nasıl olduğunu klinik araştırmalarla bu üniversitenin yapıyor olması. Yani nasıllarını açıklayabilmek adına yapıyorlar klinik araştırmayı. Bu arada şunun da altını çizdi. Bu araştırmaları başlatan ilk yer biz değiliz. 1920'li yıllarda başka bir Swami'nin kendi enstitüsünde yaptığı böylece yogayı da bu tarz araştırmaların konusu haline haline getirdiğini söylüyor. Yani biz de Hı -hı. onun izinden yürüyoruz diyor. Anlıyorum. When you don't understand something, it becomes mystic. But once you understand the basic science behind it, then it is no more mystic. Yani diyor ki bunda mistik bir yan yok. Tamamen hani hmm. etki ve tepkiye e, duyarlı. Bir şey yaptığını eğer sadece bir şey hakkında konuşuyorsanız e, bunu öyle kabul edersiniz. O zaman daha mistik görünür size yaptığınız şeyler. Hmm. Ama bir şey yaparsanız gerçekten o zaman aldığınız sonuç yapmış olduğunuz etkinin cevabıdır, bir tepkisidir. O zaman da bilimsel bir temele oturmuş oluyor diyor. Bu nedenle uygulama önemli ve ısrarla uygulayın deniyor. Anladım. Peki e, tamam uyguladık. Ama e, yoga bugün e, diğer fizik kondisyon ve diğer gene mistik diyeceğim yaklaşımlardan farklı olarak ne sunuyor? Yani ben bugün e, neden pilates yapıp e, deniz kıyısında oturup e, çayımı yudumlamayayım. Çayımı <laughs> yudumlayıp rahatlarken, rahatlamak varken neden bunlar yerine yoga yapmalıyım? Yoganın e, bunlardan farklı olarak bize e, verdiği söz nedir? Um, uh, once again, she's just uh, cornering you, I should mm. say. <laughs> uh, she <laughs> she's, she's asking the question again um, that um, there are also some other disciplines of today's world, and they are modern techniques like Pilates and the rest of the techniques. Mm or you can just have um, tea and relax on the beach and can relax yourself. Mm. So why do you need yoga mm. to make have a peace of mind? Mm. Is it really necessary to mm. get help from an ancient arts or a mm. way of living? See, in all our lives, we generate stress and we release the stress. Normally, how do we release the stress? By sleeping. E, normalde günlük hayatımızda ne yaparız? Önce strese gireriz. Daha sonra bu stresimizi de gevşeyerek e, ortadan kaldırırız. Ne yaparız? Mesela uyuruz. If you sleep for six hours, the amount of rest that you get is 9%. as measured by the metabolic rate reduction. E, ve metabolik baz oranı denilen bir oran var bedende. E, bu test ölçümleri yapıldığında uyku uyuduğunda kişi 6 saatlik bir uykunun sonucunda %9 düştüğü görünüyor kişinin stres seviyesinin simple techniques like Shavasana, Yoga Nidra, these things also can give you as much relaxation in 10-15 minutes. Ama örneğin bir yogik teknik olan yoga uykusu, yoga nidra veya derin gevşeme yaptığınızda çok daha kısa zaman içerisinde aynı sonucu alabiliyorsunuz. Yani söylediği kısa zaman 6 saatlik uykuya karşı 15 dakika. Oh. <laughs> Ay, <laughs> pardon. 15 <laughs> dakika. Yoga developed more subtle techniques, more comprehensive techniques so that in a short time how to give maximum relaxation. Mm. For example, we develop what is called a cyclic meditation, which gives you 32% rest in 30 minutes. Mm. E, yani diyor ki çok daha verimli bir şekilde çok daha kısa sürede aynı sonucu alıyorsunuz. Örneğin bir döngüsel meditasyon var. Yine e, tekrar edeceğim Evde Yoga isimli kitapta bu teknikler mevcuttur. E, bu tekniği yaptığınızda yaklaşık bir 40 dakika içerisinde aynı metabolik baz oranının %32 düştüğünü görüyorsunuz. Ah. Uykuda %9'du hatırlatmak gerekirse. So, among all the various techniques of relaxation, even playing with the children also relaxes you. You do swimming, you go walking, and you just chit chat, and you go to a movie. Everything relaxes. Mm-hmm. But how much of relaxation? No, we are in the modern age, everything we want fast. you know in the shortest period you want to get maximum result. Hmm. So in the shortest period, how you can get maximum relaxation. E, tabii hani çocuklara da bakın çocuklar da hani oynarlar gevşek olurlar ya da sinemaya giderler uyurlar. E, eğer hani çok vaktiniz varsa aynı tarzda devam edebilirsiniz erişkin hayatınızda ama hani benim gördüğüm günümüz dünyasında herkes daha kısa zamanda daha çok şey yapmak istiyor. Aynı şekilde kısa zamanda daha çok gevşemek stresi atmak istiyorsanız bunun e, adresi yoga diyor. The 2nd mm-hmm. aspect is apart from relaxation, mm-hmm. we want that it should contribute to the well being of the society, the health, harmony, peace, and others. A person may be very relaxed, but he may be a terrorist. You know, he may create chaos in the society. Mm. Yoga builds up that character in him. Along with relaxation, there is also the dimension of growth, doing good for the society, giving more and more to society than what we receive. Mm. You know, this dimension of giving and sharing and bringing harmony and love and peace is the special feature that yoga brings. Tabii bunun bir de ikinci bir yönü daha var diyor. Şimdi biz sizi gevşetiyoruz daha verimli bir şekilde ama hani bunu daha fazla terör estirmeniz, dünyayı da parça parça hale getirmeniz için değil diyor. Bu yüzden yoganın ikinci katma değeri kişideki kişiliğin doğru anlamda düzelmesi, gelişmesi. Böylece gerçekten dünyaya hizmet edebilecek, dünyayı daha iyi anlamda geliştirebilecek insanların ortaya çıkması. Yani e, uykudan e, azalttığı zamanı daha iyi, daha hayırlı işler için kullanacak bireylere doğru yelken açıyor. Yoga yapıyorsa eğer birey. <laughs> yani daha fazla bilgisayar başında oturamıyorum. Mümkünse <laughs> Facebook'ta değil. ya da bundan sonra nerede savaş çıkarsak diye düşünmüyor. Eğer bunu yapan bir politik partinin üyesi ise ve elinin altında da o tuş varsa. the goal of life is to gain mastery over the mind, mastery over the emotions and not get enslaved and not get bound by emotional outbursts, uncontrolled mind, and others. Therefore, why does a person become bad? Why does a person become a terrorist? Why does a person become murderer? Because his mind is uncontrolled, and he has got very selfish motives to do that. But when you start doing yoga, you start becoming a better human being, great human being, in which you want to contribute to the society, you want to help others, serve others, give it to others, rather than grab and grab and grab, take everything for me. Becoming from selfishness to selflessness, it makes a person to grow. çünkü diyor ki, örneğin herhangi bir katile ya da herhangi bir e, bu tip bir suçu olan kişiye baktığınızda bunu sıradan kişiden ayıran kısım o kişinin aklının sıradan kişiye oranla daha az kontrol altında olmasıdır. Ne zaman ki kişi duygu yönetimini yoga tarzı disiplinlerle öğrenir o zaman e, kendisini daha iyi yönde geliştirip aklını kontrol edebileceğinden daha toplum için bir serviste bulunabilecek, hizmet edebilecek bir noktaya taşıyabilir diyor. Böylece ben merkezcilikten sen merkezciliğe doğru geçiş yapabilir. Yani bencil olmak yerine cömert olmayı tercih etmeye başlayabilir ve böylece toplumda beraber gelişebilir bu kişiyle beraber. Yoga'nın katma değeri bu günümüz dünyasına. Ee, teşekkür ediyorum bu soru evet. için. Ee, şimdi aklımda başka sorular var ama bizim süremiz çok fazla evet, kalmadı. Aslında ben Peki, de küçücük bir soru sorsam. Tamam. Hadi bir soru da benden. <laughs> Tamam tamam. <laughs> ben şunu sormak istiyorum. Şimdi madem bu kadar katillerden, e, suçlulardan bahsettik. Acaba e, o halde hapishanelerde keşke yoga uygulansa bu anlamda bir oradaki kişilerin kişilik gelişimine katkı sağlayabilir mi? Çünkü hani benim gördüğüm ya da bildiğim kadarıyla diyeyim hapishanelerde daha çok kişiler belli bir süre tutuluyor. Fakat hı hı. bu anlamda neden kişiliklerinin değişmesi gerektiği ya da neden bu yaptıkları yanlıştı kısmı kendilerine ikna edecek bir şekilde anlatılıyor mu çok emin değilim. O zaman da ne oluyor? Herhangi bir af yasası çıktığında bu kişiler çıktığında aynı tarzı, aynı kişiliği, aynı davranışı tekrar ediyorlar. Yani hırsız bir hırsız, katil bir katil olarak hayatına devam ediyor gibi düşünüyorum ya da biliyorum yanlış ya biliyorsam evet ya da bilmediğimiz bir konu. <laughs> Acaba e, hani yoga bu konuda yardımcı olabilir mi? Bir sorayım. So do you think that because you're talking about criminals right now, hmm. do you think that yoga can be helpful if it, that, that kind of programs can be started in the prisoners? Oh yes, we have done a lot. You, in many places in prisoners Aa, zaten yapmışlar. <laughs> evet zaten yapmışlar. Pardon ben bunu bilmiyormuşum. <laughs> And where did you do it in India? in India. Most of our work has been in India. And uh, interestingly, something in Houston happened. One couple, they wanted to divorce because they had a lot of differences. So then they went to the court. The judge was one of our yoga great lovers. And uh, he said, okay, if you are very convinced you have to divorce, you mm, divorce, but you have to, normally the law says one more year you have to wait. But in this period, I want that both of you should go and attend the yoga classes and come back to me after three months and see whether you want divorce or not. Oh. And again, after one year, you have to do that. <laughs> so he told that you have to attend the classes, a punishment, <laughs> that's it. And they started coming to our classes, you know, yoga center in Houston, and they started improving so much. Then within two months, they went back to the judge. We don't want to divorce. You're <laughs> fine. You know, wow. <laughs> that's what happens. You know, wow. the differences will go away. The harmonization takes place. Unification takes place, and you understand each other better. Thousands of cases like that. Evet. Ee, e, daha çok çalışmalar Hindistan'da tabii diyor. Hindistan'daki hapishanelerde bu tarz çok çalışma yapıldı diyor. Kendi alanları olduğu için tabii Hindistan'da daha çok. Ama Houston'la ilgili bir anısını hatırladı bununla beraber. Ee, Amerikalı bir hakim e, boşanmak için karşısına çıkan bir çifte yoga cezası vermiş. e, boşanmak <laughs> isteyen bey ve bayan demiş ki normalde bir sene sürer boşanmanız ama demiş ki üç ay boyunca reçete ediyorum size yoga sınıflarına katılın ve bu üniversitenin düzenlediği programlara Amerika'daki Houston'daki derslere üç ay sonra hala boşanmak istiyorsunuz ben sizi boşayacağım demiş. Bunlar üç ay iki ay geçmiş üzerinden iki ay sonra hakime geri gelmişler biz gayet iyi anlaşıyoruz teşekkür ederiz diye. Aa, ne kadar <laughs> Ve bunun gibi birçok evlilikte kurtulmuşluğu vardı. O yüzden hani söylediği de şu lütfen terörist olmak için beklemeyin yoga yapmak için. <laughs> Another most fascinating example I want to give in Rajasthan jail, prison. It was a criminal jail. Everybody had at least 20 to 25 percent imprisonment, and almost 60 percent were all imprisoned for life because they had done, committed one murder, two murder, three murder. And we started our yoga class. and there was a leader you know, who had committed 15 murders. He was not guillotined, but he was given complete life imprisonment. Mm. And he wouldn't accept yoga. You know? And our teacher had a lot of discussion with him, usefulness of yoga and others. You know, and I said, okay, let me try. You know, and he started. He was very fascinated with his kriyas. Particularly, our teacher was exceedingly good in Nauli Chalana. Mm. He can twist the thing. That, hey, this is very fascinating, very fascinating. And he started doing that. And then within about a month's time, he was absolutely convinced and he became the leader. Everybody should do yoga in the prison. And he converted the whole thing like a prashanti. You know, wow. morning they will get up at 4.30, finish all their bath, 5 o'clock they sit and meditate and they do yogic postures, asanas, then do the pranayama and then they will go have their breakfast. After breakfast they completely clean up the entire surrounding with slush green, the entire prison area becomes so wonderful. Uh-huh. One year it was transformed, and all the people were simply surprised. And the jailer said, This is wonderful. And our teacher recommended to the jailer, Now he should be left out because he had been doing so good. Then it went to the court, and in the court he confessed, I'm so I was so ignorant when I did all my murders. I understand that I was biggest fool in the world. Now having understood the yoga dimension, I want to be a wonderful person in the society. If you give me an opportunity, I will go. Otherwise, I'm happy here. I'm in a retreat place. I have all my wonderful friends here, and we are all doing yoga practices, and we are growing. Mm. If you give an opportunity, I will go. Wow. And the judge, you know, took out all the details and paper one year and took video clippings and everything. He said, "Yes, you are out," you know. And now he has become a wonderful yoga teacher in that wow. area. and he claims, "Yes, I had done 15 murders. Today I am converting you know, 1,500 people towards the right ways, you know, who are all terrorists and others ah. with a big force. E, şöyle bir örnek verdi çok enteresan. Gujarat'taki bir hapishanede özellikle suçluların yaklaşık yüzde %60'ı hep ağır ceza mahkemesinden e, hüküm giymiş suçlular hep e, öldürme üzerine ve bunların da elebaşısı yani o hapishanedeki en güçlü e, haydut diyelim e, yaklaşık 15 kişinin ölümünden sorumlu bir kişiymiş ve bu yoga seansları başladığında e, bu kişi doğal olarak ilgilenmemiş konuyla demiş ki hani ben bunları yapmam. Fakat bu yoga eğitimi <laughs> yoga da ne? <laughs> Fakat e, bu üniversitenin atamış olduğu yoga eğitmeni de özellikle arınma çalışmaları denilen bu kriyalar konusunda bir özel bir uzmanlığı varmış ve bu kişi böyle bir hoşuna gitmiş. Hani nasıl yapıyorsun sen bu göbek nasıl hareket ediyor filan. Oturup uğraşmaya başlamış. Daha sonra o kadar hoşuna gitmiş ki yaptığı teknikler sonra bir hadi bir yoga duruşu da yapayım. E bari bir de nefes yapayım derken. Tabii kendisi de her zaman bir liderlik vasfı safına sahip elebaşı dediğimiz <laughs> gibi. Daha sonra insanlara şart koşmaya başlamış. Bu çok güzel bir şey herkes yoga yapacak diye. Hapishanede herkesi örgütlemiş. <laughs> Ve bundan sonrası ilginç çünkü üniversite kampüsünde yaşam sabah dört buçukta başlar akşam ona kadar. Bu hapishanede tıpkı üniversite kampüsü gibi sabah dört buçukta başlamış gün o gün Aa. itibariyle akşam 10'a kadar ve her tarafı temizlemek, silmek, süpürmek dahil, meditasyon dahil birdenbire her yer yeşermeye ve sakinleşmeye başlamışım. Ve bu kişi normalde müebbet hapis cezası tabii 15 kişinin ölümü ciddi bir şey. Ee, öyle bir iyi hal göstermiş ki bu sefer e, bu kişiyi ya hakim önüne çıkarmışlar. Hani iyi halden artık e, tamam gidebilirsin diyecekler. Hapishane yönetimi üzülmüş. Ne yapacağız biz olmadan diye. <laughs> E, ve hakimin karşısına çıktığında hakim de demiş hani bu değişim nereden geldi? Hani ne oldu da kafana saksı mı düştü çocuğum diye. <laughs> ve hani bu kişinin söylediği hani ben çok cahildim bu kadar ölüme yol açtım ama hani şu an çok sakinim. E, hani gitmeme müsaade ederseniz çıkabilirim ama ama aslında ben hani yerimde de memnunum hani çıkarmanıza da gerek yok gibi bir cevap <laughs> vermiş. Fakat hakim her şeye rağmen tabii hafifletici sebepler ve işte iyi halden kendisini bırakmış çıkmasına müsaade etmiş ve bu kişi ardından yoga eğitmeni olmuş. Ve şu an yoga eğitmeni olarak da devam ediyormuş. 15 kişiyi öldüren eski bir hükümlü <laughs> şu an bir yoga eğitmeni. <laughs> bu kadarını beklemiyordum bu soruyu sorarken. <laughs> evet ben de. Similarly we have worked with mentally retarded children, slow learners, then hyperkinetic children and then we have dealt with computer related problems. Then train, the drivers who train, who drive the train in the night, they have a big problem. They will sleep off and accident cause. We have train. Then pilots, we had done astronauts, we had trained all types. Yoga can go into all aspects. The message for the whole life. Hı hı. Ve diyor ki yani yoganın sonu yok. Toplumda her farklı seviyede, her kesimden kişiye yardımcı olabilir. Zihinsel özürlülerden astronotlara kadar çok farklı alanlarda, farklı mesleklerden kişilerde yoga yaptırdık ve hepsinde de hep olumlu bir fayda sağladık. Bunun sınırı biziz diyor. Sınırı yok diyor. <laughs> Peki. E, ee, 94.9 Açık Radyo'da Çekirge'nin yoga hevesi, her yönüyle yoga ve e, felsefesi ve uygulamaları. E, bugün sona erdi. E, Doktor Nagendraji bizimle birlikteydi iki programdır. E, ona çok çok teşekkür ediyoruz. E, bizimle burada olduğu için, sorularımızı cevapladığı için. Yeah, thank you very much for being thank here. You. It's e, nice. Eğer siz e, dinleyenlerimizin de soruları varsa bundan sonraki programlarımız bundan sonraki için, programlar <laughs> e, Facebook'ta Çekirge Yogini ve Twitter'da twitter.com slash çekirgeyim adreslerine sorularınızı bekliyoruz. Ben Çekirge. Ben Ayça Gürelman. İyi, iyi günler. 15 gün sonra salı günü saat 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.